الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مبادكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia تكية chetu mtume Muhammadin صلاة na salam tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuwa waislamu na vile vile kutujalia kuweza kufuata mwenendo wake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hekima zake nyingi akawajalia waumini msimu tofauti tofauti kwa lengo na madhumuni waweze kunyakua fursa sampuli tofauti tofauti ya kujiandaa na siku ya mwisho inshallah katika maudhui yetu tutaangazia nukta tatu muhimu nukta ya kwanza tutaguzia umuhimu wa siku hizi ambazo tuko ndani yake ubora wa siku hizi kumi ambazo kwamba tuko ndani yake vile vile tutaangazia siku ya tisa na tutaangazia vile vile ubora wa siku wa kumi tanza na nukta ya kwanza ambayo kwamba ni ubora wa siku hizi kumi ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja tuliyokuwa ndani yake. Ni siku ambazo hakuna siku bora zaidi duniani zaidi ya hizi siku kumi ya kwanza ya Dhulhijja. Ndio alayhi salatu wassalam akatueleza kupitia hadithi aliyasimulia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwa kusema ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر من ذي الحجة فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري توليزا عليه الصلاة والسلام kuwa hakuna masiku iliyokuwa bora zaidi yani hakuna masiku bora kufanyiwa matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda matendo yale kama matendo ambayo kwamba yanafanywa mazuri katika masiku za Dhulhijja hakuna masiku ambayo kwamba ikifanywa ndani yake matendo mazuri yanampendezesha Allah jalla fi'ala zaidi ya matendo mazuri yanayofanywa katika masiku haya ya kwanza ya kumi ya Dhulhijja masahaba wakashangaa na mambo hayo kwa sababu kuna matendo ambayo kwamba wanajua ni makubwa zaidi miongoni mwa matendo hizo ni jihad wakamuuliza alayhi salatu wasalam wala jihad fi sabilillah matendo ambayo yanafanywa katika hizi masiku za Dhulhijja zinampendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi hata kushinda jihad katika njia ya Allah Rasul alayhi salatu wasalam akawajibu kwa kuambia wala jihadu fi sabilillah hata kupigania njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haiwezi kuzidi ile matendo ambayo kwamba yanafanywa ndani ya hizi masiku kumi ya kwanza ya Dhulhijja kisha akasema illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali ambaye kwamba atamzidi yule ambaye kwamba atafanya matendo mazuri katika hizi siku kumi ya Dhulhijja ni yule ambaye kwamba atatoka kwenda kupigania njia ya Allah subhanahu wa ta'ala akatoka na nafsi yake pamoja na mali yake falam yarji' min dhalika bi shay'in kisha asirudi na chochote huyu ndiye atakayezidi yule ambaye kwamba atafanya matendo mazuri ndani ya hizi masiku kumi ya Dhulhijja tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tuko ndani ya hizo siku na ishapita takriban siku sita ishaondoka siku sita kwa hiyo muislamu mrefu ni yule ambaye kwamba akifahamu kwamba kunayo fursa nzuri ya kunyakuliwa basi huwa muislamu kama huyo ananyakua ishaondoka siku sita kwa wale ambao kwamba huenda walikuwa na shughuli moja mbili ama walikuwa wameshikika katika katika njia moja ama nyingine basi asikate tamaa kunayo wakati iliyosalia kunayo takriban siku tatu mbele yetu ya hizi siku kumi iliyokuwa ni masiku bora zaidi ya siku zote duniani na siku zote ya mwaka kwa hiyo ni jukumu ya mtu kama huyo kufuata nasaha ya al-allama Sheikh wetu rahimahullah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen anasema Sheikh kwa kutupatia naam himizo juu ya siku hizi kumi kwamba watu waweze kunyakua fursa kama hii na waweze kukithirisha matendo mazuri katika hizi siku kumi ya mwanzo wa Dhulhijja kwa kufanya matendo mazuri mfano soma Qur'ani kwa wingi na vile vile kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina sampuli tofauti tofauti namna ilivyofundishwa na kisha akasema kwa kuendelea kusema watu walete takbir kwa wingi na vile vile walete tahlil kwa wingi na vile vile walete tasbih kwa wingi na watoe sadaka kwa wingi na wafunge vile vile katika hizi siku kwa sababu kufunga ni miongoni mwa a'mal as na mtu ajitahidi kufanya matendo yote ambayo kwamba anaona ni matendo mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia na matendo kama yale hii ni nasaha ya Sheikh rahimahullah kwa hiyo ni jukumu langu mimi na wewe ambayo kwamba labda tulikuwa tunadhafilika na hizi siku kumi ambazo kwamba ni siku bora zaidi na matendo yake yanapendezesha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya matendo katika masiku mengine ya mwaka kwa hiyo tujitahidi kufata naam nasaha hii ya al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ya pili tuliahidi kwamba tutaangazia ubora wa moja kati ya hizo masiku kumi ambayo ni siku ya Arafa ambayo ni siku ya Arafa siku ya Arafa tunavyoelezwa na, na maulama kuwa ndiyo siku iliyokuwa bora zaidi ya siku zote ya mwaka siku ya Arafa ndiyo siku iliyokuwa siku bora zaidi ya masiku zote ya mwaka ni nini yampasa muislamu kufanya siku kama hiyo inampasa muislamu ambaye kwamba atakuwa na wakati basi ajifaraghishe ajiweke mbali na ajipokeshe kwa kuweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na kuleta dua kwa wingi kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi sampuli tofauti tofauti ambayo kwamba anayatakia nafsi yake vile vile aweze kukithirisha kusoma Qur'ani na vile vile aombe naam kupitia dua ambazo kwamba imekuja ametufunza Allah subhanahu wa ta'ala na ametufunza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi mtu anapaswa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua kama hizo na kuleta adhkar sampuli tofauti tofauti ambayo kwamba imethibiti kutoka kwa rasul alayhi salatu wassalam na ni juu ya kila mmoja wetu kuombea nafsi yake maombi mazuri mazuri na kuombea wazazi wake na kuombea na wale wa karibu naye katika familia na vile vile kuombea mashabu wake na kuombea wale ambao kwamba ni masahiba zake na wale vipenzi vyake kuombea dua nzuri nzuri na kuombea kila yule ambaye kwamba anamfanyia ihsan na vile vile kuombea waislamu wote kwa ujumla katika siku hiyo kwa sababu ni siku bora kuliko siku zote ya mwaka basi fursa hii asipoteze mmoja wetu kwa ajili ya kufanya haya ambayo kwamba tunaelezwa na wajihadhari kila hadhari wale ambao kwamba wanapenda kufanya taksir wanapenda kupuuza na mambo kwa sababu siku kama hii sio rahisi kupatikaniwa tena na huja mara moja kwa mwaka basi watu wajitahidi haki ya kujitahidi kwa ajili ya kuitumia siku kama hiyo kwa uzuri zaidi na vile vile kunayo ubora ambayo kama inapatikana katika siku hiyo katika amali ni funga ya Arafa funga ya siku ya Arafa ni sunna ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alifanya na sisi vile vile ni wahitaji zaidi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi ni bora zaidi kwetu sisi kuweza kufunga saum kama hii alayhi salatu wassalam aliulizwa kuhusiana na funga ya siku ya Arafa alayhi salatu wassalam akajibu ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu as sana allati ba'dahu akajibu kusema nataraji mwenye kufunga funga ya siku ya Arafa nataraji kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehea madhambi yake madogo madogo ambayo kumba alifanya mwaka uliopita na mwaka unaokuja atasamehewa haya madhambi madogo madogo yote kwa hiyo fursa kama hii muislamu ambaye kwamba anajua kwamba hii dunia ni mapito na kunayo mwisho wa dunia basi atafaa kujiandaa kupitia fursa kama hizo zinazotokea kijadimu wa dini kuweza kufunga katika hiyo siku ya tisa ili apate kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na madhambi madogo madogo ya mwaka unaokuja na na vile vile kuna dua iliyopokelewa kutoka kwa rasul alayhi salatu wassalam ambaye kwamba ni dua bora zaidi ya kuombwa siku hiyo ya Arafa الله بن Amri Amr ibn al-As Amr ibn al-As radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة رسول عليه الصلاة والسلام anatuelezea kupitia hadithi aliyosimulia Abdullah bin Amr bin al-As radhi Allah subhanahu wa ta'ala zimfikie pamoja na mzazi wake kwa kusema alayhi salatu wassalam aliyoeleza dua iliyokuwa bora zaidi maombi iliyokuwa bora zaidi naam ni maombi ya siku ya arafa maombi iliyokuwa bora zaidi ni maombi ya siku ya arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli na iliyokuwa bora zaidi katika maombi niliyosema mimi na wale manabii waliotangulia kabla yangu ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Rasul alayhi salatu wassalam anatueleza kwamba na maombi iliyokuwa bora zaidi ambayo kwamba mimi na manabii waliotangulia kabla yangu mimi tulikuwa tukiomba siku ya Arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir na inapaswa kusemwa mara nyingi na hii ni dua iliyokuwa bora zaidi ya kuombwa siku kama hiyo kwa hiyo ni jukumu yangu mimi kama muislamu kuweza kunyakua fursa kama hii inayokuja kiadimu dini inayotokea mara moja moja kwa mwaka na pia natufahamu huenda tutafika ama hatutofika na endapo tutafikia hii hatufahamu kwamba baada ya hii je ile nyingine tutafikia basi fursa kama hii kwa werevu wanafaa kuitumia kwa uzuri zaidi ili insha Allah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie awe ni mwenye kukubali naam dua kama hizi naam na kukubali amali ambazo kwamba zitafanywa katika hiyo wakati naam na hiyo ni sababu ya sisi kusamehewa madhambi zetu na hiyo ni sababu ya sisi kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuingizwa katika mabustani ambayo kwamba mabustani hayo macho hayajaona wala akili haijawahi tafakari juu ya hiyo الله سبحانه وتعالى دعني من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tumeangazia nukta yetu ya pili ambayo inafungamana na siku ya tisa ya siku hizi kumi bora zaidi ya siku zote katika mwaka na tukaangazia siku ya tisa ambayo kwamba ni siku ya Arafa na tukaelezea amali ambazo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anafaa kuzifanya na kuna amali nyingi ambazo kwamba hatutaweza kuzitaja ila ni jukumu letu sisi kuweza kujitahidi kutekeleza yale ambayo kwamba ni ya faridha kisha na kufananisha na zile ambazo kwamba ni za sunna katika siku kama hiyo kisha kuna siku ya kumi ambayo kwamba ndiyo siku ya Eid katika hisabu kuanzia leo siku ya tisa itakuwa ni siku ya tarehe tisa ambayo kwamba ni siku ya Jumatatu kisha siku ya Eid insha Allah itakuwa ni siku ya Jumanne ambayo kwamba ni tarehe ishirini kwa hiyo kila mtu atege naam vizuri tarehe yake ya kufunga ni siku ya Jumatatu yani yaumu arafa kisha tukaelezea ibada za kufanya siku hiyo kisha kunayo siku ya kumi ambayo kwamba ni يوم العيد hiyo يوم العيد ni siku kuu ya waislamu na inapofahamika kisheria waislamu wako na siku kuu mbili عيد الفطر na عيد الاضحى عيد الاضحى ni hii inayokuja yani Eid ya kufanya dhabahu ya kuchinja kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na hii ibada ya kichinjo itakayofanywa siku ya Eid ni ibada ambayo kwamba ipo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala naam na imekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna rasul alayhi salatu wassalam na vile vile katika mkusanyiko wa ahlul ilm wanazuoni wetu ama dalili iliyokuja kuhusiana na kutinza ni dalili ambayo Allah jalla fi'ala alieleza katika Qur'an fasalli li rabbik wanhar fasalli li rabbika wanhar anaamrishwa alayhi salatu wassalam basi mswalie mola wako na umtinjie yanayokusudiwa hapa ni kichinjo ya siku ya Eid al-Adha hiyo ni amri amepewa alayhi salatu wassalam amri hiyo bila shaka iko ndani ya Qur'ani na inatuhusu sisi wote ambao kwamba ni waislamu kisha kunayo vile vile imekuja katika hadithi na katika sunna alayhi salatu wassalam imethibiti katika sheria kwamba hiyo kichinjo ibada ya kichinjo alayhi salatu wassalam naam alifundisha kupitia maneno yake na katika matendo yake na wale walioifanya aliridhia jambo hilo imekuja katika kufundisha na katika kufanya na katika kuridhia wale ambao kwamba walifanya kwa sahihain عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين anasema alayhi salatu wassalam katika sahihain Bukhari na Muslim kupitia hadithi iliyosimulia al-Bara ibn Azib radhi Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake kusema hakika alayhi salatu wassalam alisema yote ambaye kwamba atafanya dhabahu atachinja mnyama ule baada ya sala basi hakika bila shaka imetimia kile dhabahu yake na amepata sunna ya Uislamu na hii ilianza kitambo sana hii sunna ya kuchinja kwa hiyo yoyote ambaye kwamba Allah jalla fi'ala amempatia uwezo na amemruzuku basi juu yake yeye kufata sunna hii ili aweze kupata fadhila nyingi ambazo kwamba watapata wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia wawe ni miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa na kuchinja siku kama hiyo ya kumi naam na ijma'u ulama vile vile wameungana kwa kusema kwamba ipo naam hiyo ibada ya kichinjo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyosemwa katika kitabu cha al-Mughni anasema ajma al-muslimun ala mashru'iyyati al-udhiyah wamekubaliana wale maulama wanazuoni wa Kiislamu kwamba ipo katika sheria hicho kitendo cha kichinjo ya siku ya Eid vile vile amesema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kitabu cha Fathul Bari kwamba la khilafa fi kauniha min shara'i ad-din hakuna khilaf juu ya hilo jambo la kuchinja siku ya Eid bali ni katika sheria ambayo kwamba ni miongoni mwa sheria za dini ya Allah jalla fi'ala naam na imekuja aqwal za ulama je ni wajib ama ni sunna naam kuna wale ambao kama wamesema ni wajib kuna wale ambao kama wamesema ni sunna muakkada sunna iliyotiliwa mkazo kwa yoyote ambaye kwamba Allah amemruzuku ni sunna iliyotiliwa mkazo kwa yeye kufanya kitendo kama hicho cha kutinga kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hala hala ndugu zanguni katika imani yote ndio kwamba Allah anampatia katika riziki basi fanya kwa ajili ya Allah na Allah subhanahu wa ta'ala ndio razaq Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuruzuku kwa wingi tujitahidi ibada kama hii wale ambao kama wapewa uwezo wasiweze naam kutegemea wengine wasiweze kulaza damu akawategemea wengine bali wafanye kitendo hichi kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsan tambihi ya mwisho ni kuwa bado siku mbili tukiondoa leo kesho Jumamosi Jumapili kisha Jumatatu ni yaumu عرفه wale ambao kwamba walikuwa wameghafilika na tarehe na tarehe basi siku ya Jumatatu insha Allah wale ambao kwamba watakuwa wako na afya na siha njema basi kuna fursa inayokuja kusamehewa madhambi madogo madogo ya miaka miwili mwaka uliopita na tunamalizia mwaka katika mwezi huu wa Dhulhijja na mwaka unaokuja watasamehewa madhambi yote madogo kwa hivyo fursa kama hii tusipoteze ndugu zangu katika imani na vile vile siku inayofuata ambayo kama ni tarehe 20 athulatha siku ya Jumanne itakuwa ni siku ya Eid kwa inshallah biidhnillah tuweze kufanya ibada inayostahili kufanywa katika siku hiyo ya kitito kwa inshallah Eid itakuwa ni siku ya Jumanne na Jumatatu itakuwa ni siku ya Arafa tuweze kufunga siku hiyo na wale ambao kama wana riski waweze kuchinja katika siku inayofuata ambapo ni tarehe 20 kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie wale ambao kwamba wana uwezo watekeleze na wale ambao kwamba hawana uwezo Allah subhanahu wa ta'ala wapatie uwezo katika wakati mwingine ili aweze kutekeleza vile vile ibada kuu kama hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba atakuwa amewaridhia اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واهدنا إلى طريق المستقيم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا رب عافنا اللهم يا رب عافنا اللهم يا رب عافنا اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم